Ayan, sobrang excited ko nakalimutan ko yung clicker <laughs> ko. Hi! Good morning po everyone. The the doctor is in, pila lang po sa magpapacheck up. <laughs> ah, di ba? Ginawa kong joke yung sarili ko. Anyway, magandang magandang umaga po sa ating lahat at ako po ay natutuwa na tayo ay nagsasama-sama rito at ganun din sa ating mga online viewers. So, ngayong, ngayong buwan na to ay patuloy tayong uh, nag-aaral or nag-aaral ng salita ng Panginoon upang ang ating home ay maging home. Na tayo, at hindi lang itong physical na, na, na building na to, kundi tayo mismo bilang parte ng home na yon ay talagang maramdaman ng mga tao na at home sila sa tuwing sila ay pupunta rito. So, nung nakaraang linggo ho ay sinabi, uh, binahagi sa atin ni Pastor Ebet na ito daw yung place na dapat or most, ang place na should be the most welcoming place. Naniniwala po ba tayo doon? Na dapat daw ang lugar na to, ito yung pinaka may ano, um, pinaka welcoming na lugar sa lahat ng mga tao na gustong pumunta makakilala sa Panginoon. Amen po ba 'yon? And kung tatanungin siguro natin isa't isa, no, ano ba, feeling at home na ba tayo? So baka sa ngayon, dahil nga pangalawang pangalawang linggo pa lang, ay for sure medyo pa ano pa lang tayo, tayo talagang parang nagsasaliksik at nag-aaral pa, paano nga ba maging home ang home paano nga ba mararanasan ng mga taong dinadala ng Panginoon ang lugar na to para maging bukas para sa kanila. So sa ngayong umagang ito naman po, so syempre last week welcome home. So lahat welcome, ganyan. So ngayong linggo, ngayong umagang ito, ang patut ang isang bagay naman na nais kong ibahagi sa inyo ay ay tungkol sa invitation or invitation. Ayan, sige po. So, sino po ba sa inyo rito ang, ano, ang, for sure, na, sa tagal-tagal natin na nabubuhay, mga mga pagkakataon na ilang beses na rin tayong naimbitahan sa isang okasyon. Tama po ba? Birthday, kasal, binyag, piyestahan. So, at sa tuwing tayo iimbitahan, ah, talaga naman, hindi natin yan palalampasin. Kasi unang-una, may Sharon. <laughs> Bukod sa Sharon, syempre, kainan yan. Di ba? So, bakit natin yan, bakit natin palalampasin? Sino nga bang hindi magpapalampas ng, ng isang invitasyon? Kahit manak po, eh, kapag, lalo kapag kasal, di ba? Syempre, yung kasal talagang sa mag-asawa, parang ano yan eh, napaka-espesyal na okasyon. Ako din na kapag naiimbitahan ng isang kaibigan na maging, kahit maging guest ka lang, parang, hala, naalala niya ako imbitahan. Hala, talaga ba? Parang gano'n. So parang, meron siyang parang privilege or parang nakakataba ng puso na naalala ka ng isang tao para imbitahan. Tama po ba? So for sure, kayo rin ay ganun. Ngunit sa umagang ito, nais ko sana na mas maintindihan natin ng mas malalim kung ano nga ba ang invitasyon at kung paano nga ba tayo mag invite pa ito nga ba talaga ay yung, tara sama ka? Or, tara kain tayo? Or kung sa ating konteksto, uy, attend ka naman ng service namin. Uy, may service kami dito sa, sa Pasita. Ang klase po ba ng imbitasyon na alam natin ay ganun lamang na kapag nakakita tayo ng isang kaibigan, alam natin isang kaibigan or kapamilya, ang imbitasyon po ba na ang alam natin gawin is just invite na lang. Parang, sige, hey, sama ka. Baka free ka ng ano, free ka ng Sunday, sama ka naman. Pero ngayong umagang ito, nais kong maintindihan ng bawat isa na meron pong mas malalim nakahulugan or paraan kung paano tayo mas mag invite ng mga tao na dinadala ng Panginoon sa ating buhay at sa simbahang ito. Sige po, bago po ako mag, magsimula ulit or mag, magpatuloy, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Let's pray po. Panginoon, una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataong ito, Lord, na binigay, binigay mo sa bawat isa, Panginoon, na muling bumangon, gumising, may lakas, Panginoon, at salamat sa protection mo na dinala mo kaming lahat dito ng ligtas, Lord. Salamat din, Panginoon, sa mga tao ngayon na nasa online, kung ano man yung dahilan, Panginoon, na hindi sila makapunta dito physically, Lord. Uh, naniniwala pa rin po ako na ikaw ay kikilos at kikilos, Panginoon, sa bawat isa. And Panginoon, um, ikaw, Panginoon, yung unang nag-invite din sa amin, Lord, una sa presensya mo at sa simbahang ito, Panginoon. Pat, Panginoon, Panginoon, ngayong oras na to, dalangin ko na tulungan mo kaming buksan ang aming puso't isipan kung paano ba namin, or ano pa ba yung malalim na ibig sabihin ng isang invitation or pag-iimbita. Again, Lord, tulungan mo kami na marinig ang boses mo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na gamitin mo lamang akong instrumento upang maibahagi ang salita mo sa mga sa simbahang ito, Panginoon, at sa mga nakikinig online. Salamat, Lord. All the glory belongs to you alone. In Jesus' name, Amen. So, meron pong uh, tatlong dahilan o tatlong paraan kung paano natin mas may imbitahan or kung ano yung itsura nung klase ng imbitasyon na mas palalim kesa sa tara sama ka, tara punta ka, tara attend ka ng service namin. At ang, invita- at ang invitation na to, hindi lamang siya para sa mga tao na maybe first-timer, but even, or kahit sa mga tao, na for sure, malamang, nandito na sa loob ng ating simbahan, na hindi natin masyadong nakikita, napapansin, pero tapat sila na umaaten o nakikinig sa salita ng Panginoon. So meron pong tatlong paraan at makikita po natin yan sa Lucas 14 verses 12 to 24. Pero bago po ako pumunta sa mismong text na yan or sa verse to 24, nais ko lamang po munang Ayan, may, ito po yung tanong ulit, ulit. Paano natin maimbitahan ng taong dinadala ni Jesus sa atin? Okay, again po, hindi lang siya yung parang first time na winelcome mo siya. But at the same time po, yung mga tao na nandito na, na malamang nga, yung umaattend na sila ng matagal, pero na papahapyawan lang natin ang mata natin or kilala lang natin sa mukha. Una ho ay imbitahan ng walang hinihintay na kapalit. Ha? Huh? Parang paano, ano, ano po ang ibig, pastora, anong ibig sabihin mo ng imbitahan ng walang hinihintay na kapalit? Pag ba, nag-invite ako, matik ba yun, may kapalit? Mas matututunan natin at malalaman natin yung klase ng puso na meron tayo kapag tayo po ay mas nagpagdinig pa natin itong uh, pag-aaral na to. Pat, Katuloy po na sabi ko kanina, bago po ako pumunta sa verse 12, nais ko po nang ikwento sa inyo or bahagi sa inyo yung konteksto nung, nung buong book Lucas 14. So, para lang po meron tayong background, ano bang nangyayari nung time na yan? Ano ba yung meron dyan? So, sa verse 1, sinabi rito, isang araw ng papa- pamamahinga, si Jesus ay inaanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang kilos. Kaya ko po siya binahagi sa inyo so that gusto nais ko sana na ma-fix yung isip nyo kung ano yung itsura or senaryo kung nasaan si Jesus ng mga oras na ito. So yung time na to, si Jesus, inibitahan siya ng isang pariseyo knowing na ang mga pariseyo ay isa sa mga mga leadership, mga religious leader na talagang laging nakabantay kay Jesus. Kasi nga, si, dahil si Jesus ay naggumagawa ng milagro, nagpapagaling siya, at may mga at naririnig nila na siya ay ay Panginoon para siya yung dinala para iligtas ng sanlibutan. So ang mga pariseo, alam natin na hindi nila tanggap 'yon. So lagi silang nakamasid kay Jesus sa kung ano man yung gagawin niya, ano man yung sasabihin niya, so that pag makahuli lang sila ng isang hindi ayon sa napag-aralan nila, eh talagang huhulihin nila sa pang, si, pang, si Jesus, katulad nung nangyari nung bago siya ipako sa krus. So, ang time na yan, so imagine niyo ho, kasama niya ang isang pinunong parisayo at take note po, hindi lang siya basta-basta pinuno. Ang kasama niya rito ay mga mayayamang pariseyo. Imagine niyo, mga mayayaman, mga, mga leaders, mga elite na mga pariseyo. Ang mga pariseyo, sila ay hindi nakikihalo sa mga taong ordinaryo. Ang, ta- ang laging kasama ng mga pariseyo ay mga katulad din nila, na mga leaders, na mga ka-level nila, di ba? Kung, kung, sa, kung kumbaga sa mga grupo ng mayayaman, dun lang, yun lang yung mga kasama nila. Sa grupo ng mga matatalino, dun lang sila. So ang mga pariseyo, yun at yun lang din lagi, yung kasama nila. At, inangyayahan si Jesus. Hmm, Inayayahan siya hindi para lang makisalo sa kanila, ngunit para siya ay pagmasidan, para makakita ng pagkakamali sa kanya at biglang huhulihin siya. So, at that, so, mga time na yan, nung kasama niya na yung mga pariseyo, imagine niyo ha, so isa tong salo-salo. So, tinawag nila si Jesus, sama ka sa amin, kakain tayo, ganyan. Tapos kasama niya mga mayayaman. So, syempre, imagine yung mga handaan noon meron bang naghahanda ba ng mga ma, mga bonggang uh, handaan ng minudo? Meron bang ganun doon? So imagine natin na yung klase ng, ng, ng kainan na to or ng handaan na to ay talaga namang bongga. Like bongga kung sa bongga kung kaya nating imaginein. At as in talagang wow siguro nasa hotel, kung sa konteksto natin, sa mga mamahaling hotel, ang mga kasama niya. So, nung time na yan, nung nandun na sila, si Jesus, nagmamasid din sa kanila at pinagmamasdan niya, kung babasahin niyo po yung Luke 14, minamasdan niya yung bawat kilos din ng mga pariseyo. Isa sa mga napansin niya sa mga pariseyo nung time na to, umuupo sila according po dun sa kung ano yung uh, level nila. Like halimbawa ho sa kasal. So kapag kapag VIP ka, dun ka sa VIP table. So kung guest ka, dito ka sa guest. Ganun. So parang nakita ni Jesus na ganun yung ginagawa nila. So imagine na lang, aba, o, oh, itong upuan na to para kay Honorable Ging. <laughs> Or itong upuan na to para kay Mayor Sunny. Yung mga ganun. So gusto ko lang pong ma- maintindihan nyo at makita nyo kung ano talagang itsura nung time na yun. So kapag nandun, kapag upuan to ni Mayor Sunny, walang upo dyan kundi siya lang. Kasi upuan niya yan eh. <laughs> ba? Diba? So, yun, kumbaga yung ganun yung nangyayari nung time na yon. So, nakita ni Jesus yon na, hmm, okay. <laughs> Parang ganun. And then, <laughs> yes, may con- Congressman Leo din. Ayan. so, eto na tayo. Nung time na napansin na ni Jesus yon, tinawag niya ngayon yung nag-invite sa kanya. Yung pinaka parang uh, nag, nag-invite dun sa malaking salo-salo na yun. Sinabi niya, sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang, aan, ang anyayahan mo. Dahil aanyayahan ka rin nila at sa gayon ay suksuklian ang iyong ginawa. Imaginein mo, in-invite ka na nga lang, <laughs> nagkaroon ka pa. Ano sabi mo? Eh, parang tipong sa te- context natin, in-invite ka na nga, sabi mo, hindi naman masarap siyang hay mo. Ba't ganito yung luto mo? Parang yung, yung part na parang si Jesus, inimbitahan siya, pero, di ba sinabi niya <laughs> sa Jesus, sa susunod, ang imbitahan mo, yung mga ganitong tao. Bakit? Dahil, aniyahan ka rin nila at sa gayon ay susuklian ng iyong ginawa. Kasi automatic, na kapag iniyahan mo ang kabeshi mo, ang ka, ka-close mo, ang, ang ka-level mo, mati kapag nagkaroon siya ng event din, imbitahan ka din. Di ba? Kasama ka rin sa kung anumang okasyon yung gagawin mo. Katulad ng mga pariseyo, nakita ni Jesus na ang mga nandun lang sa, sa event na yon o sa salo-salo na yon ay mga kapwa din niya, pariseyo. Ngunit si Jesus, bilang Panginoon at may habag sa lahat ng tao, nakita niya na parang may mali. Hindi dapat ganito ang salo-salo. Kahit sinabi niya na ito yung dapat na inaaniyahan mo, mga tao na hindi ka kayang suklian. Sa pagpapatuloy po. So, balit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalain kita. Dahil hindi man sila masuklian, hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala, muling pagkabuhay ng mga matuwid. Kaya ako po nasabi na mag-imbita ng selflessly, ng walang hinihintay na kapalit. Kasi sa, sa kanilang, sa panahon noon, yung mga, pul, mga lumpo, bilay, mga bulag, tingin, nyo, tingin po ba natin meron din silang kayang ibigay? Hindi ba't wala din naman? Kasi ganun yung estado nila eh. Hindi nila kayang suklian kung ano man yung kayang ibigay nung kung sino man yung pwedeng mag-invite sa kanila. Pero sabi ng Panginoon, ito dapat yung mga taong ini-invite mo at sinasama mo sa ganitong salo-salo. Kasi for sure, hindi ka man nila bigyan ng kapalit, pagpapalain ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. At sa atin po sa ating konteksto, for sure, marami sa atin din dito no, na talagang uh, parte na ng mga life group, ng mga small group, and talagang nararanasan din talaga natin yung, yung klase ng fellowship na talagang si Lord yung sentro, yung klase ng life group kung saan talagang na-experience natin yung real life in Christ together with others. At walang masama roon. Dahil yun, ang, da, yun din yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. Ngunit, hindi man siguro natin napapansin or hindi man natin sinasadya, may mga tao sa paligid natin, may mga taong dinadalas ang Panginoon sa simbahang ito na, ma- na marahil hindi pa talaga nararanasan yung ganong klasing relationship or fellowship na nararanasan na natin sa mga kasama natin dito sa simbahan. Marahil may mga taong dinadala ang Panginoon na naghihintay lang na ma-invite sa life group. Marahil may mga dinadala ang Panginoon na naghihintay lang na, uy, gusto mong sumama sa community event? Dahil ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay maranasan ang tunay na buhay, yung hindi tayo-tayo lang. Wala namang masama po doon. Dahil hindi din talaga yung layunin ng Panginoon. Ngunit ayaw din ng Panginoon makakilala natin. Just walang masama. Pero may mga pagkakataon na kapag sinalisik natin yung puso natin, 'Di ba? Kaya natin sila kaya, kaya tayo sila-sila lang kasi friendship ko 'to eh, beshi ko 'to eh. Kapag humingi ako ng tulong dito, for sure uh, tutulungan niya ako and vice versa. Kung sasaliksikin natin yung puso natin, mayroon at meron tayong makikita na oo nga, teka lang. Tayo-tayo na lang to ah. Paano naman yung iba? Amen po ba? Amen. Hindi lang tayo nag-iimbita ng may malasakit, kundi may bukas loob na pagtanggap. Na kahit sino man yan, anumang itsura niyan, bago man yan, matagal man yan na umaattend, yung klase ng pag-imbita natin sa Kanya ay dahil bukas ang dating loob para tanggapin siya kung sino man siya. Upang maranasan din niya kung ano man yung nararanasan natin, pinaparana sa atin ng Panginoon sa loob ng ating mga fellowship, sa loob ng ating mga grupo. Amen po ba? Amen. Sumunod po ay imbitahan ng may pagtsatsaga. Yan. Feeling ko dito maraming makaka-relate. Sa verse 15, narinig ito ng isang mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, at sinabi sa kanya, pinagpala ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. So, noong time na uh, sinabihan ni Jesus yung leader or yung may-ari nung may-ari nung bahay or yung gumawa nung uh, event na yon or nung salo-salo na yon, narinig to nung isa. So sabi niya, "Wow. Pinagpala ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos." Sinabi niya yon. Ngunit yung yung yung motivation kung bakit niya sinabi yon, he is proud. Proud siya sa sarili niya, nakasama siya dun sa salo-salo. Na, okay, Buti na lang nandito ako. Pinagpala ako kasi kasama ako dito at makakasama ako sa kaharian. Again, ang mga kasama ni Jesus dito ay mga pariseyo. Sumagot si Jesus. Bago ko po ipagpatuloy, kung, ma- kung titignan niyo po ito sa Biblia, dito po nag-start yung parable of the banquet. Kung familiar po kayo doon, ang talinghaga sa ng ano ba sa Tagalog ng banquet. So basta parable of the banquet kung makikita ng salo-salo ng hapag. Ayan, doon dito po siya nag-start. So sumagot si Jesus. Si Jesus gumagamit palagi siya ng ng parable or talinghaga upang mas maintindihan ng mga tao kung ano ang kaharian ng Diyos. Ayun yung ginagamit niyang salita kasi nga kasi nga pa, somewhere in the Bible na kapag gumamit pa siya ng salita na naayon sa kaharian, hindi nila maintindihan. So gumagamit siya ng mga parable para maintindihan ng mga tao kung ano ang kaharian ng Diyos. So dito nagsimula, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo. Diba? Puro, ka, puro ano, may kinalaman sa salo-salo at kainan. At marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at pinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. So meron daw siya, meron isang lalaki na nag, hahanda ng isang fellowship or salo-salo or kainan. So sinabi dito na meron na siyang inimbitahan. Okay, so kumbaga, nauna na niyang imbitahan yung mga tao bago yung preparation o yung mismong handaan. So kumbaga, oy sa gantong araw, meron akong handaan, punta ka ha. O sa gantong araw, meron akong, meron tayong salo-salo sa bahay, punta kayo. So nung time na araw na yon na yung master daw ay, ay naghanda na Pwede nang, ano, kumbaga yun na yung araw ng, ng handaan na yon. So sabi niya dun sa kanyang servant, sa kanyang alipin o sa kanyang inutusan na, okay na, puntahan mo na yung mga in-invite ko. Dali mo na sila dito kasi, ano na, start na, kumbaga ito na yung araw ng fellowship, yung kainan na. Ngunit, nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng limang magkapares na baka at kailangang masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kahit hindi ako makakadalo. Stop muna po tayo doon. So, on time na yan, nung pinuntahan na nung alipin yung mga taong in-invite nung, gumo, nung uh, naghanda ng salo-salo, kanya-kanya na silang excuse. Ay, teka, ganto. So, lahat na sila busy. Bukakabili ko lang ng lupain eh. So, kailangan kong puntahan yun eh. Bagong kasal kami. Pwede bang honeymoon muna kami? Tsaka na, di na muna ako pupunta dyan. Kung titingnan po natin yung mga dahilan na yon, valid naman. ba? Diba? Kung baga, ah, okay, sige. Bagong kasal, may bagong, may bagong lupain. So, parang, kumbaga given yung excuses nila, yung mga dahilan nila, parang kahit sino naman, 'di ba? <clears throat> At yung itong itong itong bagay na sinasabi ng Panginoon na mga taong tumanggi sa kanya ay tinutukoy niya rito ay yung mga pareseyo. Na si Jesus kahit ilang beses na niyang pinakita sa mga pariseyo na siya si Jesus at ilang ang, yung mga ginagawa niya ay isang paraan ni Jesus para imbitahan sila sa kanyang kaharian. Ang mga pariseyo patuloy siyang nire-reject hindi sa kanya naniniwala. Kasi nga, tingin nila kay Jesus ay isang blasphemous. Kumbaga, yung mga pinagsasabi at ginagawa niya ay hindi naaayon sa kalooban nung, nung alam nila. Yung alam nila kung anong alam nila sa Biblia. So patuloy silang nire-reject. So yung, ang mga pariseyo bilang mga pariseyo, may mga pagkakataon talaga na hindi nila naiintindihan na ang mga parable na sinasabi ni Jesus ay patungkol din sa kanila. Sa konteksto po natin, sa atin po, for sure naman, may ilan po sa atin na talagang ginagawa at nagtsatsagang mag-invite ng mga taong alam natin kailangan nila si Jesus. Amen po ba? May, may mga pagkakataon tayo sa buhay na kahit ilang invite natin sa kanila, patuloy tayong nire-reject. Kasi alam natin eh, Kumbaga, danas natin yung klase ng buhay na meron kay Jesus. So tayo bilang mga tagasunod ni Kristo katulad ng alipin, pinuntahan naman niya, nag-invite siya, sinabi niya, tara, katulad din natin na yung pagtsatsaga natin sa mga taong mahal natin, na punta ka ng, ano, ng church namin, attend ka naman. Many times siguro na-reject na rin po tayo. Amen po ba? At every time, always. <laughs> But every time na nagsisay no sila, na tumatanggi sila, anong pakiramdam? Malulungkot, frustrate ka, na kasi parang ikaw mismo nangihinayang ka eh. Kasi alam mo eh, alam mo yung buhay na meron kay Jesus. At hindi lang sila. Siguro marahil dito rin sa loob ng church na magkakilala ka na rito, may nakikita ka ng matagal na umaattend, pero every time na invite mo siya sa community event, or invite mo siya sa isang life group, ah, busy ako eh. Ah, kasi may gagawin pa ako eh. So kapag in-invite mo, ikaw, parang, Lord, ilang beses ko na siyang ini-invite, ginagawa ko naman po lahat. Pero bakit siya patuloy at palaging nagre-reject or tumatanggi doon sa anyaya? I believe na yung, yung ginawa nung, nung, siguro yung ginawa nung alipin, kung, syempre iniisa-isa niya lahat ng invite, di ba? So, pagbalik niya, walang ano, walang, walang sumama. Kahit na parang alam naman nila na meron ng salo-salo nung araw na yon pero hindi sila sumama. Yung effort nung master nung, nung naghanda para magluto, para magayos, siguro ahead pa lang, kumbaga ba, malayo pa yung araw na yon talaga namang iniisip niya na kung ano yung lulutuin niya. Iniisip niya na kung paano niya i-arrange yung bahay niya. Pero sa mismong araw na yun, walang pumunta. Marahil tayo rin. Parang, siguro one week before, invite mo na, tara, punta ka ng, punta tayong church, simba tayo. E tara, meron kaming fellowship ng mga katatayan doon, tara, punta tayo. Pero, patuloy patuloy silang nagre-reject, nagsasabi ng ibang dahilan. Tendency natin, talagang ma-frustrate. Pero sabi sa katotohanan, mag-imbita ng may pagtsatsaga ng pagtsatsaga. Sabi yun ng Panginoon. Huwag tayong sumuko. Huwag tayong sumuko, patuloy tayong mag-imbita. Maging matyaga tayo. Kasi alam niyo ho ba, ang Panginoon naging matyaga rin sa atin. Ang Panginoon, mga panahon na nire-reject natin siya, hindi rin siya tumigil. Hindi rin siya sumuko sa atin. Kaya narito tayo ngayon. Kaya ka nakaupo ngayon dyan. Kasi ang Panginoon, hindi siya sumuko. Ganon din tayo. Tsagain natin sila. Ilaban natin sa panalangin na dumating yung araw na sila na mismo. Sige, sama ko sa'yo. May mga tatanggi, ngunit patuloy na binubuksan ng Diyos ang kanyang hapag. Never, never isasara ng Panginoon yon. Yung nakalaang upuan para sa kanya, na matyaga mong iniimbita, hindi yan tatanggalin ng Panginoon para sa kanya. Yung pintuan ng Panginoon para sa kanya hanggat siya ay nabubuhay at meron kang pagkakataon na imbitahan siya, hinding-hindi yun magsasara. Kailangan lang natin magtyaga Amen po. Ang sumunod po na katotohanan, Ayan. Okay. Ayan. Imbitahan ng may kasigasigan. Kasigasigan. So sa English po, urgently. So ibig sabihin parang now na, ngayon na. So urgent pumunta nung time after nung na after nung maimbitahan, pinpuntahan nung alipin yung mga kanyang in-invite. So bumalik siya ngayon sa master, doon sa naghanda nung nung salo-salo at sinabi niya na hindi nga sila nagpunta, parang lahat sila may dahilan. So sinabihan ulit siya ng kanya ng naghanda nung salo-salo na pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, at mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, ng alipin, Panginoon, nagawa ko na ang inuutos nyo, ngunit marami pang bakante. So yung time na yan, siguro pinabalik siya, sige, invite ka pa ng marami, ng, kung di sila pupunta, ito yung mga imbitahan mo. Ito yung puntahan mo. Katulad nung sinabi nung sa unang ver, nung, sa una na sinabi niya dun sa sa host, dun sa naghanda, dun sa pariseyo na dapat ang iniimbitahan mo yung mga ganitong klase ng tao. Inulit niya ulit dito yung mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, mga pilay. So ginawa niya, Master, marami silang dahilan dito sila makakapunta. O sige, punta ka pa dito sa mga lugar na ito. Ang puntahan mo itong mga taong ito. Yung mga lumpo, mga bulag, at mga pilay. Dahil meron pang mga bakanteng upuan. So ibig sabihin, ang nais talaga ng Panginoon ay mapuno ang kanyang kaharian. Na kahit kailan hindi pa kung akala natin na puno na, okay na tayo dito, tayo-tayo na to, hindi pa. Kahit sinabi ng Panginoon sa alipin, yung Panginoon po dyan, kaya po siya naka small letter P, dahil yun po yung tumutukoy dun sa um, uh, may-ari ng bahay or yung leader na yon or yung gumawa nung uh, salo-salo na yon. Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Nakita niyo po yung desire nung, nung, nung Panginoon, nung host ng bahay. Gusto niyang mapuno yung bahay niya. Gusto niya na may mga tao na makaranas ng salo-salo na inihanda niya. Kasi sinabi niya sa Master, sige, punta ka pa doon. May mga lugar ka pang hindi napupuntahan. May mga tao pa na kailangan nilang maranasan yung salo-salo na to. So muli niyang inutusan yung kanyang master. Yan yung kanyang alipin. At pilitin mo silang pumarito. Kung tutusin yung pilitin, parang di ba forced siya, parang po ako pipilitin. Kumbaga, kung titingnan natin yung salitang pilitin eh, parang namumwersa. Pero ang nais ng Panginoon kasi sa atin, ang nais ng, Panginoon, ng, ng Master nung araw na yon ay ma-enjoy, maranasan yung salo-salo na hinanda niya. Kasi sayang. Kung, kung merong mga bakanting upuan, kung merong mga bakanting silya, kasi sila-sila lang yung magsasalo-salo dun sa inihanda niyang salo-salo. Sinabi ko sa inyo isa man, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Kung akala po natin na ang, ang, ang kaharian ng Diyos ay okay na, okay na tayo-tayo lang, hindi pa. Hindi pa tapos ang Panginoon. For sure, marami pang nasa puso at isipan ng Panginoon na how na sana kasama natin ngayon. Yung mga bakanting upuan na meron tayo ngayon, ang nais ng Panginoon sana, may nakaupo dyan. Kung sino man yon, maaaring kapitbahay natin, maaaring mga kaibigan or kapamilya natin. Ngunit yung bawat bakanting silya na meron ngayon, represent ang isang soul, ang kaluluwa, na sana nararanasan din niya yung nararanasan natin dito. Again, hindi lang yung mga nasa labas, yung mga wala pa dito. Even yung mga taong nandito na. Sa life group, sa community event, maaaring sa mga grupo natin, mayroon pang hindi nakaka-join na naghihintay lang na maimbitahan. Maaring sa community event natin, may ilang pang mga katatayan, kananayan, kabataan na na naman pero wala pa silang malalim na koneksyon. Dahil malamang, siguro hindi pa sila naiimbita na maging kasama doon sa fellowship na yon or sa samahan na yon. Kontento na ba tayo na tayo-tayo lang to? hindi pa puno ang kaharian ng Diyos. Siguro pag, pag puno na yon, yun na siguro yung pagdating ni Jesus. Pero hanggat tayo ay nabubuhay, hanggat tayo ay nandito sa mundong ito, hanggat tayo ay nagsasama-sama dito sa simbahang ito, ibig sabihin hindi pa tapos ang Panginoon. May mga tao pa na ang, ang nais ng Panginoon ay maisama natin. Marin, makarinig at makaranas ng buhay na meron sa Kanya Naranasan natin yun. Yung Panginoon, katulad sabi ko kanina, hindi siya sumuko eh. Kasi yung gusto ng Panginoon, makasama ka dun sa kaharian niya. Gusto ng Panginoon na kapag dumating yung second coming, kasama ka. Gusto ng Panginoon na kapag kung sakali man na mawala ka na sa mundong to, makakasama tayo dun sa kanyang kaharian. So ang Panginoon, hindi siya, hindi siya nag-delay ng mga pagkakataon para imbitahan ka, imbitahan tayo sa kanyang presensya. Kaya yung sinabi sa kanya ng, ng, ng master o ng Panginoon yung naghanda, dali, pumunta ka sa mga ganto. Kasi hindi siya kontento na tayo-tayo lang. Katulad ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na may bakanting upuan. Na merong malapit sa atin na hindi nararanasan kung ano yung nararanasan natin. And I hope, dalangin ko, na pagkatapos ng mga naibahagi dito, magkakaroon tayo, magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaintindi sa anong ibig sabihin ng invitation or pag-invite. I hope na yung tatlong puntos na yon nakatulong din sa atin na huwag tayong sumuko. Na ngayon na, maging masigasig tayo sa pag invite at mag-invite tayo ng walang hinihintay na kapalit. I hope na itong buong katotohanan na to, eh, talagang mas naintindihan natin sa susunod na mga linggo kung paano tayo mag invite ng mga taong mahal natin sa buhay, ng mga kaibigan natin, na nais din ng Panginoon na maranasan nila yung nararanasan natin. Patuloy tayong mag-imbita hanggang sa mapuno ang tahanan ng Diyos hanggang walang bakanting upuan. Hanggang sa mag-overflow tayo kahit first service nandun sa baba. Hindi lang sa second service. Kasi yun na isang Panginoon sa atin. Nais ko lang pong iwan sa inyo na imbitahan natin ng iba ng buong puso katulad ng pag-imbita sa atin ng Diyos. Narito ka ngayon dahil may taong ginapit ang Panginoon. Kaya ka nandito. Ngayon, ikaw naman. Ngayon, tayo naman. Katulad nung klase ng pag-imbita ng Panginoon sa atin na hindi siya tumigil. Pag inimbitahan ka naman ng Panginoon, wala naman siyang, hindi niya na-expect na mayroong kapalit, mayroong ka ibibigay na kapalit sa kanya eh. Gusto lang niya, tara anak, sama ka sa akin. Ang Panginoon hindi rin tumigil. Kahit ilang beses mo siyang nireject, sa katigasan ng ulo natin. Pero hindi siya tumigil. Kaya ka nandito ngayon. Ang Panginoon ayaw niya na ma-miss out mo o malampasan mo yung kaharian niya na bago siya dumating or bago ka mawala sa mundong to, hindi mo maranasan yun. Kaya masigasig siyang nag iimbita sa'yo sa kanyang presensya. And now, tayo naman. Dahil alam na natin at danasan natin, gawin natin sa ibang tao. Gawin natin sa ibang tao. Again, hindi lang sa labas ng hindi lang sa mga taong nasa labas, kahit yung mga nandito na. For sure meron at meron dito na hindi pa nakakaranas ng ganitong klaseng salo-salo. May upuang nakalaan para sa bawat isa may nilaan ng Panginoong upuan para sa bawat isa.